են գրեթե բոլոր հետխորթային եվրոպական երկրները, ԱՄՆ-ն եւ այլ երկրներ։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով Մայրաքաղաքում եւ Հանրապետության տարբեր շրջաններում կանցկացվեն տոնական միջոցառումներ։ Օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. Սիրելի երեխաներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ հունիսի 1-ի երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ։ Թող այս օրը եւ ձեր կյանքի մնացած բոլոր օրերը լցված լինեն անսպար ուրախությամբ ու զիլ ծիծաղով, երգ ու խնդությամբ, ամենաթակուն երազանքների ու հրաշքների իրականացմամբ։ Մեր նպատակն է անել հնարավորը, որ เป զի ձեր մանկությունն անցնի խաղաղ ու զարգացող հայրենիքում, որ เป զի դուք մեծանաք առողջ ու երջանիկ շրջապատված անսահման ջերմությամբ ու հոգատարությամբ, ստանաք որակյալ ու ժամանակակից կրթություն։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ, թանկագին փոքրիկներ, ձեր ծնողներին, տատիկներին ու պապիկներին այս հրաշալի տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում բոլորիդ քաջարողջություն, մեծագույն հաջողություններ ու ամենայն բարիք։ Ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա առիթով ուղերձ է աղել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Նրանում մասնավորապես ասված է. Երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող բոլոր երենքների հիմքում երեխայի լավագույն շահն է։ Իսկ երեխայի իրավունքներից կարևորն ընտանիք ունենալու, ընտանիքում ապրելու իրավունքը։ Պետության պարտականությունն է բոլոր դեպքերում ապահովել երեխայի լավագույն շահը եւ ստեղծել պայմաններ, որ երեխան մեծանա առողջ, բարեկեցիկ եւ երջանիկ ընտանիքում։ Սիրելի երեխաներ, շնորհավորում եմ ձեզ հունիսի 1-ի կապակցությամբ եւ մաղթում անհոգ մանկություն, երջանիկ ընտանիք եւ խաղաղ հայրենիք։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը փոքրիկների համար լիարժեք դարձնելու համար Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը նախաձեռնել էր գեղեցիկ տոնական միջոցառում։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում հենց մայրաքաղաքի կենտրոնում Պյատաչոկում տոնական համերգ հատուկ երեխաների համար։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը քաղաքային մշակույթի տան հետ համատեղ պատրաստել էր յուրօրինակ համերգային ծրագիր։ Փոքրիկներն իրենց մայրիկների, տատիկների ու պապիկների հետ միասին եկել էին վայելելու համերգը ու նաև մասնակիցը լինելու միջոցառմանը։ Ռիմա Հայրապետյանը հնգամյա մանեի հետ է ներկայացել տոնական միջոցառմանը։ Շնորհակալ է կազմակերպիչներից նման գեղեցիկ նվերի համար։ Շնորհավորում եմ մեր Արցախի բոլոր երեխաներին, ցանկանում իշխաղությունի, իրենց ամենավատ օրը այսպեսին է լինում։ Եկել եք դեր թորնիկ հա։ թորհավորը։ Այո, եկել է թորնիկս բարում է, բարարվեստի դպրոցում սովորում։ Փոքրիկ Լուիզան ոչ միայն բարի միջոցով է շնորհավորում երեխաներին, այլ նաև արտասանությամբ։ Լյոնի Գալայանը փոքրիկ Արմինեի հետ միասին շնորհավորում է Արցախ աշխարհի բալիկներին եւ ցանկանում, որ նրանք մեծանան խաղաղ երկնքի տակ։ Սրտանց որպես պապիկ ես ցանկանում եմ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղություն, մեր փոքրիկ բալիկին առողջություն, որովհետեւ բալիկները մեր հետոցներն են։ Ինչ որ մենք ստեղծել ենք, ճանաչություն իրենք կտրեն։ Խաղաղություն մեր Լեռնաշխարհին, դեպոլոյին բարի։ Դե ինչ, մենք նույնպես միանանք բոլոր շնորհավորանքներին եւ մաղթենք, որ մեր փոքրիկներն ունենան անհոգ ու խաղաղ մանկություն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է Մայիսի 31-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության կողմից տարածված հաղորդագրությունն առ այն, թե իբր ոչնչացվել է Արցախյան բանակին պատկանող երկարաժամկետ կրակակետ «Դոտ» իրականությանը չի համապատասխանում։ Ավելին, օրվա ընթացքում հրադադարի պահպանման ռեժիմի լուրջ խախտումներ չեն արձանագրվել, իսկ նմանաբովանդակ ապատեղեկատվության տարածումը բացառապես ուղղված է ադրբեջանական լսարանին։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակը շարունակում է լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ որևէ կորուստ չի ունեցել։ Հայաստանը նախատեսում է ավելացնել հայ խաղապահների թվականակը հարավային Լիբանանում։ Մայիսի 31-ին լրագրողների հետ հանդիպման այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ падգամավոր Կորյուն Նահապետյանը։ Ներկայացնելով իր քաղաքական գնահատականը, Կորյուն Նահապետյանն ընդգծել է, որ ողջունում է հայ խաղապահների թվականակի ավելացումը Լիբանանում իրականացվող առաքելության շրջանակներում, քանի որ այն բավականին արդյունավետ է ու նպատակային։ Դրանով իսկ մենք միջազգային հանրությանը ցույց ենք տալիս, որ Հայաստանը միջազգային անվտանգությունն ապահովող երկիր է, ինչը չափազանց կարևոր է։ Հատկապես ՆԱՏՕ-ի տարբեր հարթակներում հնչում են շատ բարձր գնահատականներ, Հայաստանի մասնակցության հետ կապված, նշել է падգամավորը։ Պետական աջակցություն հողօգտագործողներին մաչելի գներով պարարտանյութերի ձեռքբերման համար ծրագրի շրջանակում 2017 թվականի մայիսի 31-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության մարզերի հողօգտագործողներին եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը տրամադրվել է մեծ քանակությամբ ազոտական, ֆոսֆորական եւ կալիումական պարարտանյութ։ Հազգացված պարարտանյութերի դիմաց հողօգտագործողներն ամբողջությամբ կատարել են վճարումները։ Պարարտանյութերի բաշխման գործընթացը շարունակվում է։ Տեղի ունեցել Հադրութի շրջանային խորհրդի հերթական նիստը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հանրային խորհրդի նիստին ներկայացվող հարցերը բազմաբնույթ էին։ Քննարկման առարկա դարձավ 2017 թվականի Բերքահավաքի նախապատրաստական աշխատանքների մասին հարցը, որը ներկայացրեց Հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի յուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը։ Ըստ ներկայացված տեղեկամքի 2017 թվականի Բերքի տակ կատարվել էին 9500 հեկտար աշնանացան հացահայտեկային մշակաբույսերի ցանց Կատարված աշնանացանի գերակշիռ մասը նախնական ուսումնասիրություններով հնձման ենթակա է, իսկ խնամված եւ մշակված սանքսերում սպասում է բարձր բերք, նշեց բաժնի վարիչը։ Շրջանի վարչակազմի ղեկավարի որոշմամբ ստեղծվել է շրջանային օպերատիվ շտաբ։ Այդ որոշմամբ համապատասխան հանձնարարականներ է տվել գյուղատնտեսության ու աշնանացան օգտագործման շրջանային բաժնին, համայնքներին, ղեկավարներին, լուրջ ուշադրություն դարձնելու աշնանացան մշակաբույսերի բերքահավաքի նախապատրաստական աշխատանքներին։ Այդ իսկ առումով անհրաժեշտ է հաշվառել եւ վերահսկել շրջանում արկա ցածիկային կոմբայների ու վերքահավաքի մասնակցող ջոհատեսական տեխնիկային աշխատանքների ընթացքը։ Ըստ Ստեփան Հակոբյանի շրջանում արկա է 55 հացադիկային կոմբայն, որից 48-ը կմասնակցեն վերքահավաքի աշխատանքներին։ Օկտեմբերով Արցախյան հրադադարության յուղի ջոհատեսական աջակցության հիմնադրամի ծրագրերից 24 կոմբայնավաներ հայտ են ներկայացրել կոմբայների վերանորոգման համար վարկեր ստանալու նպատակով, նշել բաժնի վարիչը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ 1993 թվականին ազատագրված Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր համայնքի բնակչության թիվն հասնում է 250-ի։ Վերաբնակեցման առաջին տարիների դժվարությունների մեծ մասն արդեն անցյալում է։ Բելալալայանի ռեպորտաժը Տեղանքի բնակլիմայական բարենպաստ պայմանները պատճառ են հանդիսացել կառավարության կողմից իշխանաձորի հանդեպ հատուկ ուշադրության, որի արդյունքում այստեղ ոչ միայն հաղթահարել են վերաբնակեցվող բնակավարին հատուկ խնդիրները, այլ այսօր խոսում են հաջողված գյուղատնտեսական ծրագրերի, ինչպես նաև փոքր բիզնեսի ոլորտի զարգացման մասին։ Լիբանահայ Հովակիմ Քիքեյանը իշխանաձոր է տեղափոխվել տարիներ առաջ։ Սկզբում բնակության համար ընտրել էր Երևանը, հետո սակայն որոշումը փոխել ու տեղափոխվել է իշխանաձոր։ Եկամուտն ապահովում է վարելիքի վաճառ վաճառքով։ Իշխանաձորում տարիների հետ կյանքի աշխուժացումը բնակչության թվի աճը երիտասարդ գործարարի մոտ նոր միտք է առաջ բերել, հիմնադրել եւս մեկ գործ փոքր բիզնեսի ոլորտում, որն է սննդի արագ պատրաստման կետը։ Քիչ-քիչ սկսել եմ օբյեկտ տնել, շաուրմա, կեբաբ, խորոված դենց։ Չի գաս տարածքում, ուզում եմ տնեմ, Հովակիմի նախաձեռնությունը ողջևորել է ոչ միայն Իշխանանձորի, այլ նաև հարևան բնակավայրերի երիտասարդներին կունենան գոնե մի տեղ ճաշի շուրջը զրուցելու։ Այսօր էլ արդեն կիսակառույց օբյեկտը դարձել է երիտասարդների հավաքատեղի։ Չէ որ դարածքում չի գա, հիմա ամեն օր գիշերները գալիս են սաղ դղեկը լրվելու, դեռ չի գա լրվում են այն մոտ մինչև ժամը 2-ը 3-ը։ Դենց լրվում ենք, աստեղ ժամանակ անցկացնում ենք, քիչ-քիչ սարկում ենք շինարարության ընթացքում ոչ մի խնդիր չի ունեցել։ Ասում է, որ բյուրոկրատական քաշքշուկների չի հանդիպել։ Թուրտվությունը ստացել է, ինչ հարցով էլ դիմել է տեղի իշխանություններին ընդառաջել են։ Խնդիրը իմ հետն է, ոչ թե վեդության հետ կամ մի բան, իմ հետ է մի փողի խնդիրներ կա, որովնի արդեն մի անգամից տափով կսարքեմ կբրձնեմ, սենց քիչ-քիչ եմ սարքում, դենց։ Հաճախորդներ ունենալու հարցում Հովակիմը կասկածներ չունի, կստեղծի բոլոր պայմանները, որ ցանկացած հաճախորդ իրեն հարմար զգա։ Պիտի սարքեմ դուրսը, որքան նստեն, հաց ուտեն, առանցին դեղ պիտի սարքեմ կուբեներ, որքան կարող է մեյոքի ընտանիքով պիտի կա նստի, սիրուն չէ դուրսը նստի։ Պետք է նաև նշենք, որ իշխանաձոր տեղափոխվելու հովակի մի որոշումը շրջադարձային եղավ ոչ միայն հարազատների, այլ նաև ծանոթ բարեկամների, ընկերների համար։ Ես թողեց եկա, իմ հարազատները, աղբերս եկավ, մերս եկավ, մի քերիս գալիս է, ընկերներս գալիս են, սաղ հետ գալիս են։ Հարցնում եմ ոնց է, բացատրում եմ իրենք դարբեր գարձիկ ունեին աստեղի մասին, որ լրիվ գդերված դեղ է, բայց չէ, նորմալ դեղ է։ Սկիզբը գալիս են դնում են, վերջը նորից գալիս են երկու-երեք ընտանիք փերերը մի որեգան տեսան, նորից հավաքվեցին եկան, մի ընտանիք եկավ, իմը սպասում է դղեր փանագը բրձնի լիփանանում ինքնակա Ինչ վերաբերում է հայրենադարձության իր վճռին, ապա այն եղել է գիտակցված հիմքում հայրենիքի անմեկնելի ձգողական ուժը։ Մեր երազանքն է այնտեղ, որ Հայաստանում 1 մետր հող ունենանք։ Դե ես իմ երազանքը գդարեցի։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի շրջանակներում այսօր Արցախի պետական համալսանում տեղի ունեցավ հերթական դասախոսությունը։ Օրվա հյուրն այս անգամ Օքսֆորդի համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի դոցենտ Լոնդոնի տնտեսագիտության եւ քաղաքագիտության դպրոցի դասախոս սոցիոլոգ Հրաչ Չիլինգարյանն էր։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Նախքան դասախոսությանն անցնելը ԱՌՊՀ ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը գնահատելով բուհի հետ ակտիվ համագործակցությունը ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի ղեկավար Կարեն Օհանջանյանին շնորհեց համալսարանի պատվավոր պրոֆեսորի կոչում։ Շուտով կբոլորի ծրագրի գործարկման 2 տարին, որի ընթացքում Կարեն Օհանջանյանի ջանքերի շնորհիվ համալսարանը հյուրընկալել է 3 տասնյակից ավելի անվանի գիտնականների ու մասնագետների ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրով մենք փորձում ենք լրացնել այն բացը, ինչը այսօր դժբախտաբար մենք որպես հանրապետություն օբյեկտիվորեն ունենք։ Եվ պատահական չէ, որ Արցախ պետական համալսարանի գիտխորհուրդը իր վերաբերմունքն է արտահայտել պարոն Օհանջանյանի նկատմամբ եւ նրան շնորվել է պատվավոր պրոֆեսորի կոչում։ Շնորհակալություն հայտնելով կատարած աշխատանքի գնահատանքի համար Կարեն Օհանջանյանն ասաց. Я это с большой честью принимаю, поскольку то, что мы сейчас сегодня делаем, мы инвестируем. Ինձ համար մեծ պատիվ է ընդունել այս պարգևը, որովհետև այն, ինչ մենք հիմա անում ենք, ներդրում է աճող սերնդի գիտելիքների մեջ։ Մեր աճող սերունդն է վաղը լուծելու այն խնդիրները, որոնք այժմ ծառացած են երկրի առջև, եւ ինչքան մենք այսօր շատ ներդրում կատարենք նրանց կրթության գործում, այնքան արդյունավետ կլինի նրանց աշխատանքը հետագայում։ Վաղվա օրը նրանցն է եւ այն թե ապագայում ինչտեղ կզբաղեցնի Արցախը միջազգային հանրության մեջ կախված է հենց նրանցից։ Իսկ օրվա բանախոսությունը վերաբերում էր մեթոդաբանության եւ ուսումնասիրության խնդիրների քննությանը։ Հրաշ Չիլինգիրյանը խոսեց այն մասին, թե ինչպես պետք է վերաբերել հետազոտության նյութին, օրինակների վրա ցույց տալով այդ մոտեցումների նշանակությունը ուսումնասիրվող թեման համակողմանի եւ համապարփակ ներկայացնելու գործում։ Ինչ որ այսօր պիտի խոսիմ, ընդհանրապես գվերապերի հասարակական գիտության, social sciences որ ասենք, կամ սոցիալ գիտություններ ինչպես ասենք։ Եվ սոցիալ գիտությունների մեջ ընդհանրապես ուսումնասիրության այդ գործընթացները գրեթե միևնույնն են։ Բանախոսությունն ընդմիջվում էր հարցոպատասխանով։ Թեման հետաքրքիր էր հատկապես երիտասարդ դասախոսների եւ գիտության ասպարեզում իրենց ապագան տեսնող ուսանողների համար։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի նախաձեռնությամբ եւ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի է ունեցել Արցախի ուսանողական գավաթ խորագրով ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի խաղեր։ Միջոցառմանը մասնակից 7 խմբերը հանդես են եկել երկու փլով՝ տարբեր թեմաներով մրցութային մաս եւ հանդիսատեսի կողմից հարց ու պատասխան։ Ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի Հայաստանի ազգային ագրարային